quan fa uns mesos doncs, vam anar a veure el senyor Wagensberg al seu despatx i li vam proposar si podria venir un dia a Hospitalet, us doncs he de reconèixer que li vam dir allò amb la boca petita, no? i si vindria, immediatament a la primera va dir sí, quan vulgueu, mm, mirem l'agenda i quan vulgueu. També us he de reconèixer que mirar l'agenda no ha estat tan fàcil com semblava en el moment de mireu l'agenda ja està, però ho vam poder acabar arreglant i amb el luxe d'inaugurar la Setmana de la Ciència amb una, amb una xerrada amb ell. Eh? Per tant, moltes gràcies per haver vingut fins aquí a donar-nos un cop de mà en aquest petit projecte de divulgació en un petit centre d'una gran ciutat, però el centre sí que és petit. Per tant, gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta introducció. Encantat de que em convidin a Hospitalet i farem una xerrada. El meu interès avui és parlar sobre una paraula, un concepte, un concepte científic que bé, que està de moda perquè la veritat és que hem de reconèixer que estem en crisi. Eh, sempre estem en crisi. La vida és una crisi contínua, no? En aquest moment estem en crisi econòmica, estem en crisi d'higiene, la gripe A, estem en crisi climàtica, estem en crisi de vocacions científiques, estem en crisi de coneixement. La crisi és una manera que té la realitat d'aquest món d'avisar de que el nostre model eh, s'ha de canviar. I el que és científic, no sé si tindrem avui temps de parlar sobre quin és el mètode que s'utilitza per crear coneixement eh, científic, la veritat és que el que és científic és quan la realitat diu A i nosaltres pensem no A, o canviem la manera de mirar la realitat o canviem la nostra veritat, la nostra creença. Què vol dir progrés? Bé, resulta que sempre que una paraula... Les paraules comencen eh, amb la vida quotidiana. Totes les paraules, o gairebé totes, s'utilitzen primer amb la vida diària, amb el llenguatge comú, amb el lèxic de cada dia, no? Però moltes d'aquestes paraules acaben ser capturades per el discurs científic i dintre de la ciència aquestes paraules de sobte adquireixen un rigor científic, un nivell científic, i quan tornen al llenguatge comú doncs ja no són la mateixa paraula. Normalment tornen enriquides i tornen amb un nou sentit que també enriqueix el, la vida quotidiana. Podem donar algun exemple. Per exemple, la paraula energia existia molt abans de que Newton, eh, amb el seu principi de matemàtica, parlés de de que l'energia és la capacitat de crear un treball i de que el treball és la capacitat de moure una força i que la força és la capacitat d'accelerar un cos i que el cos té una característica, característica que anomenem massa. Però clar, Newton és del segle XVII i els grecs ja parlaven d'energia, de fet és una paraula grega i hi havia frases que encara es diuen de tinc unes vibracions i unes energies especials. Bé, després del Newton ja no pots parlar d'energia de la mateixa manera. La paraula informació també és una paraula molt antiga. Eh, informació és un estat d'ànim, no? Però aquesta ha costat molt més de donar-li un estatus científic com a, a, el que acabo de comentar de Newton amb l'energia. energia de fet, va ser fins a la Segona Guerra Mundial la idea d'informació era un estat d'ànim, però no era quelcom que es podia mesurar amb quilos, com la força, o no es podia mesurar amb metres com una distància o amb segons com el temps. Era una sensació. A partir de la Segona Guerra Mundial, i degut a matemàtics importantíssims com eh, Shannon, com Fisher, per cert que Shannon eh, fa poc que ha mort, és a dir, que estem parlant d'una d'una variable d'una magnitud recent, pues ningú tenia molt clar què era la informació. No? E, era una mica com aquesta sensació que tenim respecte del temps. Com deia Sant Agustín, jo sé el que és el temps, si no m'ho pregunten, perquè si m'ho pregunten ja no ho sé, el que és el temps. No? Bueno, això vol dir, és la indicació típica de que tenim una sensació del significat d'una paraula però encara no li hem donat un rigor científic. Rigor científic que, per cert, no és el mateix que un rigor mortis. S'ha de tenir rigor, però no tant com per deixar la paraula eh, col·lapsada. No? Bé, la paraula informació va tenir la sort de que amb Shannon va donar una idea molt clau i la va relacionar amb la idea de probabilitat. Probabilitat és el grau de ressemblança que té un esdeveniment abans de succeir. Jo puc dir, la probabilitat de que caigui un meteorit aquí ara a l'Hospitalet doncs és d'un en 10 milions. Això és una probabilitat. La veritat és que la informació és una magnitud que té sentit parlar d'ella després de que l'esdeveniment ha succeït. Jo més, em sento més informat quan sóc testimoni d'un esdeveniment. Però la gran idea, la idea brillantíssima de Shannon va ser connectar la probabilitat que només té sentit abans de l'experiment amb la informació que només té sentit després d'aquest esdeveniment ha succeït. Parlar de la probabilitat d'un esdeveniment que ja ha succeït eh, no té cap sentit. Hi ha molts errors estadístics que venen d'aquí, no? Per exemple, hi ha fins i tot acudits, aquell acudit d'un eh, matemàtic que eh, vol agafar un avió i la policia li obre la maleta i li troba una bomba. I diu, però què fa vostè? Està boig? Vol pujar amb una bomba en un avió? No sap que això està prohibit? I el ciutadà diu, calli, calli, que és que jo sóc matemàtic i he calculat la probabilitat de que en un avió hi hagin dos bombes, que és molt més petita que hi hagi una. Per això em porto la meva. Bueno. Clar, si riem d'això, és perquè està parlant de la probabilitat d'un esdeveniment que ja ha succeït. I la probabilitat d'un esdeveniment que ja ha succeït és 1. I 1 per qualsevol número és aquest número. Per tant, bé, després de Shannon, la informació eh, és, eh, està ben determinada mm, i creix inversament a la probabilitat. Si jo dic demà sortirà el sol, ningú, ningú té un sentiment de, d'emoció d'una informació important, perquè com surt cada dia el sol, la probabilitat és 1, pues segur que sortirà. En canvi, si el que sento és una informació que diu Andorra invairà Espanya demà, home, llavors sí que surt, estic commocionat, perquè és molt poca la probabilitat de que demà Andorra invagi Espanya. A més, hi han graus, perquè si la notícia és... Eh, que Espanya invadirà Andorra, em sento emocionat, però no tant com si em diuen que Espanya invadirà Andorra. És a dir, que eh, es pot construir una teoria. Bé, total que l'energia és un exemple de que ja està resolt des del segle XVIII. La informació s'ha desenvolupat des dels anys 40-50 i avui estem al mig d'una discussió important. Què és el progrés? Què vol dir progressar? Bueno, aquí tenim un problema, perquè resulta que en la vida quotidiana els advocats, els economistes, els polítics s'omplen la boca de la paraula progrés. Sobretot si estem eh, just abans d'unes eleccions, la paraula progrés, tothom parla de progrés. Però si mirem dintre de la ciència, la paraula progrés fins a Darwin, he vist que aquí hi ha una exposició sobre l'evolució de l'home, sobre la carrera de la humanitat, que utilitzaré com a exemple, pues no es parlava de progrés, perquè no té sentit parlar del com ha progressat la Terra quan dona voltes entorn del Sol. La matèria inert no progressa. Però amb Darwin i la matèria viva es va plantejar. I la, el problema és, té sentit parlar de progrés amb la evolució biològica? Té sentit parlar de progrés amb la matèria inert? Podem trobar una definició de progrés que sigui interessant? Més encara, podem trobar, podem seguir el que va passar amb l'energia i amb la informació, perquè el mèrit de Newton no va ser només parlar de l'energia, sinó trobar unes lleis de la natura en el qual la magnitud era l'energia i, per tant, era protagonista d'unes equacions amb les quals podem anticipar la incertesa, no? O la informació, també hi ha tota una teoria matemàtica que podem parlar i manipular la informació i l'intercanvi d'informació entre fonts d'informació. Llavors, el debat intel·lectual és molt intens. Puc arribar a definir una paraula, donar la paraula progrés, un nivell, una categoria científica, de manera que potser trobi lleis que parlin del progrés i jo puc anticipar si eh, triant aquest camí progressaré i triant aquest camí regressaré? Existeix el progrés dintre de la evolució biològica? bueno, dintre de la biologia, no sé si hi ha biòlegs a la sala, tenim biòlegs a la sala? bueno, no tingueu por que no és per treure els biòlegs a la pissarra, ara, no? Però dintre de la biologia hi ha hagut intel·lectuals, sobretot Stephen Jay Gould, que ha negat que la paraula progrés tingui sentit, que sigui rellevant. La seva conclusió, sobretot en un llibre que es diu The Full House, és que la paraula progrés està massa carregada culturalment, té una càrrega antropològica molt centrada i que, per tant, no serveix, no té sentit per il·luminar, per donar coneixement amb disciplines que no siguin purament culturals, històriques, socials, econòmiques, polítiques i humanes. Bé, jo vaig tenir una discussió molt forta amb el Stephen Jay Gould discutint això. Li vaig donar, donar la meva opinió de físic. Clar, un físic mira l'evolució de l'univers i fa 13.700 milions d'anys tota la matèria de l'univers era una sopa de quarks. No es podia distingir un trosset de l'espai d'un altre trosset de l'espai. bueno, déu nhi el que hem canviat ara, perquè la matèria és la mateixa. I resulta que si ara estem fent aquí una xerrada i, fent, i ens estem fent preguntes sobre la història de l'univers, alguna cosa ha canviat. O dir d'una altra manera, per dir-ho d'una manera més provocativa. Sigui quina sigui la paraula progrés, sigui quina sigui la definició que nosaltres podem trobar d'aquesta magnitud, entre les bactèries de fa 3.000 milions d'anys i Shakespeare, alguna cosa ha progressat. Alguna cosa ha progressat. Per tant, jo tinc una gran intuïció que es com comença la ciència de que podem cercar una magnitud que sigui progressa. Molt bé, llavors el que farem ara és repassar les propostes que hi ha hagut de definició de progrés. Penso que és un debat intel·lectual interessant, perquè la veritat és que Stephen Jay Gould ha fet una crítica molt bona de les paraules, eh, no, dels sentits, de les definicions que hi ha hagut de la paraula progrés. De la paraula progrés, els científics exigim dues coses. Una, que satisfagui la nostra intuïció. I dos, que ens pugui ser útil per definir, per comprendre la realitat que ens envolta. La primera definició de progrés dintre de la matèria viva, dintre de la biologia, va ser de dir, si mirem un ecosistema, podem dir que l'espècie que més ha progressat és aquella que ha tingut més èxit en quant a número d'individus o en quant a pes. És a dir, per exemple, si tenim un bosc tropical amb una diversitat molt alta, però normalment en un bosc tropical no hi ha una espècie que domini sobre les altres espècies. Per tant, no té massa sentit en un bosc tropical de dir que tal particular espècie ha progressat sobre les altres. Ara, si veiem un bosc mediterrani, podem dir que hi ha pinedes, o que hi ha eh, castanyers, o que hi ha enzines. Per tant, podem dir, amb en amb amb aquest ecosistema l'enzina ha progressat sobre els altres. És una bona definició? bueno, aquesta ens la podem carregar ràpidament. No perquè ens deixa en un lloc molt marginal als éssers humans. Resulta que els bacteris serien molt més progressius que un ésser humà i això atenta a la nostra intuïció. No perquè ens desplaça del centre del progrés, sinó perquè, home, un bacteri fins ara no ha escrit cap poema. En canvi, un ésser humà escriu un poema. Per tant, hi ha d'haver alguna cosa més que només la quantitat de massa. O de coleòpters, els animals que més, eh, de més diversitat i amb més número que hi ha a la Terra són els escarabats. Haldan, que és el pare dels escarabats, un cop li van preguntar, però vostè que fa 40 anys que observa els escarabats i que observa la natura, ha vist alguna vegada Déu? I el va contestar, no l'he vist mai, però si existeix segur que era un fan i un fanàtic dels escarabats, no? en fi, perquè els havia afavorit molt. La segona definició, aquí d'acord amb Gould, aquesta definició no funciona. Una altra definició podria ser dir jo tinc un sistema amb un estat A, un ésser, una entitat viva, ja sigui un organisme o una col·lectivitat viva, amb un estat A, jo puc dir que, aquest esta, que aquesta col·lectivitat o aquest, aquesta entitat viva ha passat de l'estat A a l'estat B, tal que l'estat B es pot qualificar de més progressiu que l'estat A, sí i només sí en l'estat B té més probabilitat de sobreviure 10.000 anys que en l'estat A. Bé, això sona molt bé. No? És a dir, un animal eh, com per exemple el osito koala, que és un gran especialista i que té una gran eficàcia, però té una gran eficàcia eh, amb una incertesa fixa, perquè clar, el osito koala no gasta energia ni té enemics, està agafat amb una branca, si té fam, obre la boca, espera que el vent li posi una fulla dintre i ja veurem si la tanco i me la menjo. Ja veurem. És a dir, a més, no baixo mai a terra, és a dir, que no tinc enemics, però ahir, si li passa alguna cosa a l'eucaliptus. A l'eucaliptus el té assegurat perquè és tòxic i només ell ho pot menjar. Però és, és molt fràgil, perquè al mínim canvi d'incertesa hi ha una plaga d'eucaliptus i el, el qual se'n va a darrere, no? Les rates, els pardals i els éssers humans estem a l'altra banda. No parem tot el dia, gastem molta energia, som molt ineficaços, però bueno, si no és una cosa, una altra. És a dir, no, som el contrari d'especialistes. No? Per tant, aquesta podria ser una bona definició. Probabilitat de sobreviure. Només un problema, i és que aquesta probabilitat no es pot calcular. Jo no, puc calcul no, puc, no puc calcular quina és la meva probabilitat de supervivència en el futur, perquè això només es pot fer amb un entorn d'incertesa fixa. I justament l'única cosa certa d'aquest món és que el món és incert. I per tant, si jo no puc saber què passarà en el meu entorn, difícilment puc calcular la meva probabilitat de supervivència. Per tant, eh, segona, segon intent de definir progrés fracassat. Tercer intent. En 1953, Watson i Crick descobreixen l'estructura de l'ADN i tenim una altra idea. Cada ésser viu és equivalent a un text. Un text escrit amb quatre lletres moleculars, la guanina, citosina, etc. Eh, aquestes lletres fan paraules, aquestes paraules fan frases, aquestes frases fan capítols, aquests capítols fan novel·les, i cada novel·la és una viu. Llavors, una idea brillant que va tenir Yukawa, un japonès, va ser jo diré que un, és, un sistema amb un estat A passa a un estat B, tal que l'estat B és més progressiu que l'estat A, o dit d'una altra manera, dos sistemes amb el mateix entorn <clears throat> són tals que l'entitat A és més progressiva que l'entitat B, senzillament si el seu ADN és més llarg, és més complexa que l'estat A. En principi també sembla que anem bé, perquè un virus com un retrovirus, que és un virus molt senzill, com el virus de la sida, per exemple, des del punt de vista de les lletres equival a les instruccions d'una rentadora. Tres fulls. Per tant, és molt senzill i poc progressiu. Un virus, de fet, ni tan sols és un ésser viu. Només és un ésser viu si entra dintre d'una cèl·lula. Un virus normal ja seria, eh, com el de la gripe A, ja seria com un diari, com a l'Avui, com a La com el País. I la veritat és que fins aquí va bé que el virus sigui més progressiu que el retrovirus. Després ja vendria una meva, que és una cèl·lula, i això seria equivalent al Quixot o a la Bíblia, dos milions de bits. També anem bé fins en aquí, no? Després ja vindria pues, una, eh, una cèl·lula eucariota més complicada, eh, bé, o una medusa, que ja seria un multicel·lular però molt senzill. Això ja seria equivalent a una, a una biblioteca domèstica. I després vendria l'ésser humà, per exemple, que seria equivalent a tots els llibres que han existit mai sobre el planeta. Tot va bé? No, perquè resulta que una ceba té més DNA que Shakespeare. Clar, aquesta excepció en ciència no hi ha cap tonteria més gran que dir que l'excepció confirma la regla. Si hi ha una excepció, s'acaba amb la regla, definitivament. Per tant, la nostra intuïció no ens permet deixar que una seva sigui més progressiva que una ser humà. Llavors, com estan les coses? Malauradament, Stephen Jagut es va morir quan estàvem discutint aquesta idea. I el que vull fer ara és proposar una definició de progrés per a la vostra reflexió. Jo crec que aquesta xerrada tindrà èxit i aquesta nit teniu problemes per dormir, perquè esteu pensant si aquesta definició de progrés té sentit o no té sentit. Llenço la definició i tot seguit la comentem, per exemple, amb la carrera cap a la humilitat i després pues, podem arribar fins a la crisi actual. La definició que proposo i amb el que ja he publicat alguns articles, és la següent. Una entitat A és més progressiva que una entitat B respecte de la incertesa que envolta aquests dos individus, aquestes dues entitats, sí i només eh, sí la entitat B, la més progressiva, és més, atenció a la paraula clau, independent dels capricis de la incertesa de l'entorn que l'entitat ha. Progressar és guanyar independència. Aquesta és la idea. Eh, podem posar molts exemples sobre això, però abans d'entrar a discutir això, has de dir una cosa. Hi ha moltes maneres de ser independent, però hi ha una manera que és la que, la, la que hem de descartar immediatament, perquè un ésser viu és un sistema que intercanvia amb el seu entorn tres coses matèria, energia i informació. Hi ha una manera banal, hi ha una manera trivial de ser independent que és l'aïllament. És a dir, si jo no... aïllament, aïllant. Si jo no intercanvio ni matèria ni energia amb l'exterior, llavors jo seré independent. Però és un grau d'independència molt trist, perquè és sinònim de mort. No té cap gràcia eh, ser independent del teu entorn si ets un cadàver. No? És la diferència que hi ha entre una sardina en llauna i una sardina viva. És a dir, la idea és ser independent però mantenint l'intercanvi d'energia. Bueno, des del punt de vista... Podeu fer un contrapunt polític també. Una nació progressa quan es fa independent, ja, ja direm alguna pista, sempre i quan aquesta independència no sigui l'aïllament de les altres nacions, que això seria l'equivalent a tancar-se i llavors el segon principi de la termodinàmica s'aplica d'una manera impecable i implacable, que és cap a l'equilibri termodinàmic, que és aquell estat en el que ja ha succeït tot el que podia succeir, en el que ja no pot succeir res més, en el que tot és l'homogeneïtat i tal, això és la mort termodinàmica i la mort tèrmica. Ara, en qualsevol altre cas, mantenir la independència o guanyar independència és progressar. Posem els exemples dels homínids, que em sembla que és una exposició que comença avui, no? I aquí teniu una relació, agafaré els mateixos exemples que he vist aquí fora. bueno, potser el més antic em sembla que no hi és, o sí que hi és, l'Australopithecus afarensis és, hi és, vale. bueno, va ser un simi que va fer es va posar en peu. Clar, un simi que baixa dels arbres i que camina per la sabana no és el mateix anar a quatre potes que anar en peu. Guanya independència i, per tant, el bipedisme és un guany d'independència i de progrés. Per què? Home, si vas a quatre pates, eh, al mig d'unes herbes altes, quan veus el depredador és massa tard eh, te'l veus a sobre ja. En canvi, si et poses en peu, el depredador el clitxes 100 metres abans i potser tens temps d'enfilar-te a un arbre. Per tant, guanyes independència només per anar, per ser bípet. Però és que, a més, sent bípet, de sobte et sobren dues extremitats. Què faig amb això? Abans em servien per, a, per caminar. Però ara eh, puc utilitzar les eh, extremitats anteriors. Bé, és la invenció de la mà, un gran invent. L'Australopithecus de Francis va aportar la mà. La mà és tan important que ens serveix per passar de la teoria a la pràctica. Si jo tinc una idea, perquè aquesta idea arribi a canviar el món, necessito la mà. Imagineu un dofí que és molt intel·ligent, Imagineu que un dofí té una idea brillant. De sobte se li, se li, li ve la teoria especial de la relativitat. Amb aquestes aletes que té no pot comunicar-se, no pot transformar. No, no pot passar de la idea a canviar el món. Per tant, eh, al començament del desenvolupament del cervell, que ja va començar amb la mobilitat, us heu de fixar que els primers animals, com els percebes o les meduses, no tenien mobilitat. Els percebes estan fixes. I un animal fixe o que va a la deriva, sempre que menja, menja per pura casualitat, quan xoca amb un aliment. Ara, imagineu aquest moment tràgic de l'evolució en què un animal que va a la deriva, com una medusa, o un animal fixe com un percebe, ja fa dos mesos que no menja, i de sobte veu amb una il·lusió increïble com si li apropa una partícula alimentícia i resulta que en l'últim moment passa per aquí. Aquest és un moment tràgic de l'evolució perquè o m'invento la mobilitat o m'extingueixo. El cervell es va inventar per sortir de casa i la memòria per tornar a casa. Després van passar molts anys fins que l'Australopithecus es va posar en peu va tenir la mà i això va permetre un desenvolupament important del cervell. Va guanyar independència en les solopitecos afarensis només amb la idea del bipedisme. Després ve l'homo habilis. Amb l'època de l'homo habilis, eh, les solopitecos afarensis són 3 milions o 4 milions d'anys. L'homo habilis ja és eh, més recent, un milió d'anys, un milió i mig, en aquella època els homínids eren carronyers, és a dir, primer deixaven menjar els lions, després les hienes, després els botors, i quan ja havia menjat tothom i havien deixat els ossos nets i polits, sortia l'homo habilis i intentava menjar-se el moll dels ossos que els altres no podien menjar. Clar, en el moment en què l'homo habilis inventa la eina, la pedra, fa un salt d'independència molt gran, perquè amb la pedra pot trencar els ossos, que cap animal pot fer. Després de l'Homo habilis tenim l'ergàster o l'Homo erectus, que aquest va ser un geni, perquè va guanyar molta independència. en primer lloc va inventar el foc. Clar, amb el foc guanyes independència respecte de la dieta. Us convido aquest eh, cap de setmana de sortir al camp intentant menjar el que hi ha al camp pràcticament no es pot menjar res, perquè pràcticament res eh, és, és digerible. Ara, si tens foc, guanyes una independència molt gran. Primer, t'estalvies moltes possibles infeccions perquè ho cuines. I després, cuinant, moltes coses que no pots digerir les pots menjar, és a dir, es multiplica per 10 o per 20.000 el que pots menjar. Després, t'independitzes també, guanyes independència, per tant progresses, dormint, perquè dormir a la sabana sense foc ja pots creuar els dits, perquè mentre estàs dormint no saps qui passa per allà, no? Si tens foc, t'independitzes de la mala sort que per allà pot passar un felí o qualsevol altre animal. Amb el foc pots eh, donar resistència a les eines, com les lances, no? pots eh, templar els instruments Allargues el dia. Això és important, perquè, clar, si no tens foc, a les 6 de la tarda tothom a dormir. Si hi ha foc, pots desenvolupar encara més el cervell perquè pots explicar històries. Pots allargar la conversa. I amb la conversa, eh, també, eh, el que fas és intensificar la capacitat d'adquirir nou coneixement la protoagricultura, perquè l'agricultura al principi el que, els que feien els recolectors i, la, eh, i els caçadors era bueno, en, eh, espantar els animals per eh, concentrar els animals i tenir caçar millor, o sobretot cremar aquells, aquells elements vegetals que no interessen per la dieta això era la primera manera de cultivar, va ser cremar tot allò que no ens interessa i afavorir allò que s'interessa. És a dir, el foc va donar una independència molt gran. Després va venir l'homo neardentalensis, que em sembla que també hi és. L'homo neardentalensis va descobrir l'autoconsciència. Autoconsciència perquè, home, està claríssim, enterrava els morts. Un ésser que enterra els seus morts i ja té compassió a Cosmocasa vam reflexionar molt com representar l'homo neardentalensis i al final vam posar una persona que estava agonitzant i un parent que es mira amb compassió a la persona que està agonitzant perquè entén que ell és ell i que amb ell també li arribarà l'hora de morir-se. Hi ha molts pocs animals, em sembla que només els elefants i els primats superiors com els goril·les, que es reconeixen un mirall si li poses un, a un gos li poses un mirall o a un peix li poses un mirall, eh, el troben com un adversari, no, no, no se n'adonen que són ells. En canvi, a un elefant li poses un esparadrap o una senyal aquí al front i l'elefant es mira al mirall i amb la tromba intenta treure l'esparadrap, és a dir, està clar que ell és ell, no? Però bueno, eh, d'aquí a tenir autoconsciència hi ha un gran... Eh, és a dir, tenir autoconsciència vol dir tenir transcendència, sentit de la transcendència i fer-se preguntes com què serà de mi després de la mort i eh, preguntes com aquesta. Segurament ja va començar la intel·ligibilitat. Comprendre. Què vol dir comprendre? Bueno, això és una característica típica de l'homo sapiens. Comprendre és mirar que hi ha de comú entre coses diferents, així de senzill. Que no és mirar quines diferències hi han entre coses que s'hi semblen molt. A la Vanguardia hi ha un joc a l'última pàgina que és el joc de los ocho horrores, no? Això no és un exercici d'intel·ligibilitat, sinó que és un exercici d'observació, no? mirar quines són les diferències. Tot el mètode científic és una oscil·lació entre observar i comprendre. Comprendre seria oferir el dibuix eh, d'una vaca i d'un ratolí i demanar què tenen en comú. Quatre potes és un tetràpod, pèl és un mamífer, etc. Això és comprendre, no? Molt bé, i d'aquesta manera podem continuar amb l'Homo sapiens, no? Ara arribarem cap a la crisi, perquè, per exemple, els diners. Els diners és un element cultural, inventat per l'home. Abans dels diners, la economia era economia de trueque, no? de troca. Jo tinc un tomaca, tu tens un conill, a mi m'interessa un conill, parau, eh, pregunta clau, no t'interessaria un tomaca? Perquè llavors podem canviar. Però aquí, clar, tenim una gran dependència mútua, perquè prim, el primer problema és i si a mi m'interessa el conill i a ell no li interessa un tomaca, no hi ha economia, no hi ha transacció. Segon problema, Realment un tomàquet és equivalent a un conill? A lo millor el pensa que no. A lo millor el pensa que un conill equival a 4 quilos de tomàquets. Per tant, com podem resoldre aquest problema? Els diners. Els diners és un concepte claríssim, equivalent a toma 20 euros i cómprate lo que quieras. No? És un salt d'independència enorme. Però fixeu-vos que és un salt d'independència, és un element progressiu, si els diners són a l'intermediari entre allò que tinc ara i allò que necessito o allò que vull tenir. Això és el que ens dona un guany d'independència. En canvi, si mirem el que passa al nostre entorn, veiem que molt sovint els diners s'han convertit en un element de crear dependència. S'ha capgirat totalment el problema. És a dir, el que jo tinc no és una matèria, sinó diners i jo utilitzo la matèria com intermediari per tenir més diners. Aquí hi ha una cosa que ha donat la volta. És a dir, que des del punt de vista de que l'esquema conceptual que estic donant ara, els diners ja no són progressius. La targeta de crèdit, respecte del paper moneda, és progressiva. Quan va sortir, intel·lectuals com eh, Enzensberger va dir compte perquè els diners de plàstic són una mena de policia de plàstic. És la nova, la Gestapo electrònica. Perquè, clar, em controlaran. Amb el paper i moneda no em poden controlar. Avui ja sabem que és millor controlar que no controlar els diners. Ah. De seguida en parlarem. Però, per exemple, la targeta de crèdit, si jo tinc un amant i em poden seguir per les factures dels hotels i em descobriran em descobriran per la targeta de crèdit. Per tant, jo no utilitzaré, utilitzaré la targeta. Avui sabem que no és veritat que, en general, amb la informació, que és aquesta magnitud que deia abans, quan més informació hi ha, quan més circula i quan més es pot emmagatzemar, com avui amb el Google o amb internet, més va a favor del ciutadà. I la tarja de plàstic, en realitat, ha suposat, de fet, si hi ha un bon ús, de la, de la tarsa un guany d'independència, perquè si el sou em deixa arribar fins a 20 de mes, al 20 de cada dia, de cada mes, amb la tarja de plàstic guanyo la independència dels últims 10 dies, eh, puc anar tirant eh, amb crèdit automàtic electrònic. I si això no arriba, doncs un crèdit. Però bueno, ens fa pensar, ens fa pensar això que he dit. Eh, jo penso que el, coses com el que estem veient ara, Bé, en coses malaltisses, no? Abans estàvem parlant de, d'aquest senyor que va fer pagar al palau el casament de les seves filles i a un li cobra el consogre la meitat. Bueno, això ja és... Realment hi ha un problema de, eh, de no deixar ni una moneda a la casa. És, realment és un problema, jo crec, de malaltís. Però bueno, eh, és un regrés, perquè al final et pillen segur. És a dir, si tu ja no, ja no pots controlar la crisi econòmica eh, venia a dir que la hipòtesi de treball és que el mercat ha de ser lliure. Vale, si no hi ha lladres, però si hi ha lladres, millor controlar. I la veritat és que eh, d'aquesta crisi tenim dues opcions. O canviem de model o diem que la culpa la té la realitat i que el model és, eh, segueix sent bo. Clar, aquesta és la diferència entre el que creu independentment del que passa a la realitat, del creient estricte o del científic. La gran diferència està, com he dit abans, en el principi dialèctic. Si jo veig A i crec no A, o canvio o repasso la manera de mirar, o el que haig de fer és canviar la manera de, eh, de la, meva, la meva creença. Bueno, aquesta idea de guanyar independència es pot aplicar a les espècies biològiques també, hem parlat només de l'home. Però la veritat és que la segona gran pregunta seria, bé, les eh, espècies biològiques progressen sempre o també poden regressar? Bé, la primera idea és que no es poden comparar dos éssers vius sense comparar l'entorn en el que estan aquests éssers vius. Una anguila, per exemple, és un peix, i el pes ha progressat respecte d'un cuc, perquè el cuc només eh, té poca visió, només sap si hi ha llum o no llum, no veu figures, no veu colors, eh, la gran il·lusió de tot ésser viu que és menjar no, i no ser menjat, això és veritat des del president d'una entitat financera, una bactèria, no? Eh, pues, mm, la veritat és que un cuc té poques alternatives, és molt senzill, molt poc complexa. No? El fet de tenir una espina dorsal, com té una anguila, de tenir una capacitat d'orientar-se en l'espai, de nedar, de tenir un cervell, eh, fa que el peix, com són les anguiles, sigui un element molt més progressiu que un cuc per la definició que hem donat perquè si canvia la incertesa de l'entorn, una anguila té més sortida, té més defensa, té més alternatives que triar que un cuc. Si un cuc si sap anar cap als punts de més humitat o menys humitat, més llum o menys llum, però si se seca l'ambient no té masses eh, alternatives per seguir viu. En canvi, una anguila sí. Doncs bé, hi ha una anguila, que es diu l'anguila jardinera, que viu amb un sistema tan estable, d'una incertesa tan baixa, que resulta que ha tornat a la vida del cuc. És un cas de regrés, curiosament. Eh, si la voleu veure, en la illa de Santo Domingo, la illa de Cuba, i feu immersió en les platges submarines de sorra, Bueno, I és, realment és impressionant perquè estan, cada anguila, cada individu està ficat en un forat dintre de la sorra. I fa, és un especialista igual que l'ocito koala, no? Eh, surt l'anguila i es posa contra la corrent, obre la boca i menja allò que la corrent li posa dintre. I si tu vas nedant entre elles, pues, quan arribes a una distància de 10 metres, llavors piup, es, foden, es posen dintre del forat. Però bueno, són peixos que ja no utilitzen la seva capacitat de nedar, ni la seva espina dorsal, ni el seu cervell. Han tornat a viure com un cuc. Els cucs marins, de fet, viuen igual que les anguiles jardineres. Per què ser tan complexa si aquí no canvia res? Torno enrere. Bueno, si hi ha una, una platja d'aquestes submarines amb anguiles jardineres, nedar entre elles és molt divertit perquè a mesura que et vas apropant, es van amagant i a darrere teu van tor tornen a sortir, no? És a dir, que vas alterant el paisatge d'una manera preciosa. Això és un cas de regrés. Ara, hi ha altres que és un cas de progrés. Un altre cas de regrés és, per exemple, els cormorans a les Illes Galàpagos. El cormoran és un ocell fantàstic perquè és l'únic, un dels pocs, que pot volar que pot nedar en superfície, que pot nedar, sot, nedar sota l'aigua i que pot caminar per terra. És un tot terreny en l'autèntic de la paraula. Però bueno, quan va arribar a les Illes Galàpagos hi havia tant de menjar, dient jo perquè tinc que volar, si aquí trobo tot en, en la platja, i ja no vola. Ha regressat a un estat en què ja no necessita volar. En canvi, els dinosaures es van posar a volar i va ser pels dinosaures un progrés. Per exemple, la pelvis dels dinosaures és un element de progrés, perquè un cocodril quan surt de l'aigua ha, ha de caminar d'aquesta manera, mou tot el cos. Això no vol dir que no sobrevisqui, perquè fa 200 milions d'anys que els cocodrils estan aquí, no? Però de sobte van venir els dinosaures i es van inventar la pelvis, i resulta que van inventar aquest moviment. Elvis deu molt a la pelvis. No? Eh, la pelvis la van aportar els dinosaures i d'això es va aprofitar, per exemple, Elvis Presley molts anys després. No? Però també això és un element de progrés. És un element de progrés perquè el dinosaure amb pelvis guanya independència. O amb les plumes. Les plumes, el primer dinosaure que li van sortir les plumes, el que és interessant amb la selecció natural és que primer és la solució i després el problema. Li van sortir plumes i, i tothom pensava, però, pobre bitxo, que lleig, no? Que, per què serveix? No serveixen per res les plumes. El pobre, molts milions d'anys s'ha complexat amb unes plumes que ningú tenia. Però en el moment que baixa la temperatura o augmenta la humitat, no hi ha cap animal que es pugui eh, esperar, esperar 50.000 anys a que li surtin les plumes. Només sobreviuen aquells que ja tenen plumes. Llavors el que es troba és el problema eh, qui, eh, amb el qual la solució justament era aquesta cosa superflua que eren les plumes. I clar, i després això és un progrés, perquè et permet superar la incertesa de l'entorn. Tu guanyes independència de l'entorn si tens plumes perquè et, permet, et permet eh, independitzar-te de la humitat i del calor. Per continuar amb la pluma, una fantasia científica és que aquest petit eh, oce, eh, dinosaure que ja tenia plumes, jo suposo que el Ande yo caliente ser la gent ve d'aquí, no? perquè va estar molts anys amb plumes i tothom rient-se d'ell, però després era un petit dinosauri que perseguit per altres dinosaures, no? i devia estar ja fart de ser perseguit per altres dinosaures, corrent en zigui-zaga, fent petits salts, i de sobte, amb un d'aquests salts, com tenia plumes, va dir, ahir, ahir et quedes? I va començar a volar i va tenir un altre guany de progrés, com és el conquerir el vol. Molt bé, per acabar, el salt més important d'independència respecte de l'entorn si repassem tota la història dels éssers vius, sense cap dubte, és el coneixement. I sobretot, el coneixement científic. El coneixement és el que més ens... la intel·ligència. Podem parlar de diversos tipus d'intel·ligència, no? Per exemple, un bacteri, d'un bacteri fins a un calamar, la intel·ligència és un grau 1. El grau 0 seria la pedra. Una pedra no té intel·ligència, està claríssim. És a dir, una informació pot atravessar una pedra i la pedra no experimenta cap canvi per això. No s'immuta una pedra. En canvi, bé, un calamar ja per seguir viu ja necessita processar informació. Ha de detectar els crancs, per exemple i per això necessita una percepció i una manera d'anticipar la incertesa en el sentit de dir, hi ha una vibració per aquí, aquí hi deu haver un cranc. Mira, ja veig el cranc, ara m'apropo i ara me'l menjo. Només hi ha un problema. És una intel·ligència que ens dona cert grau d'independència, però no massa, perquè és una intel·ligència que només hi ha un plan A gravat genèticament. Una formiga no, si fracassa el plan A, no troba mai un plan B per resoldre el problema. Si troba un plan B és que ja s'ha transformat en una altra formiga, no? I un calamar i una formiga, en aquests, des d'aquest punt de vista, o un bacteri, tenen el mateix tipus d'intel·ligència. El plan A pot ser més o menys complexa, per descomptat que és més complex el d'un calamar que el d'un bacteri, però si el plan A fracassa, per exemple, un experiment una mica pervers, si teniu un calamar en un aquari que està fa una setmana que no menja i li oferiu un cranc tancat dintre d'una ampolla transparent, el calamar de moment pensa, ja està, ara ja menjo. I el plan A és anar directament al cranc per menjar-se'l. Però com hi ha una ampolla, no pot, s'enfada i ho intenta, però intenta el mateix una altra vegada. I tres, i quatre vegades. Fins que al final li dona un atac de ràbia i moren tots d'un atac de cor, de, de a plana, plana, plana, i el cranc allà dintre dient ja pots anar atacant que si no trobes una idea millor a mi no em venges. No? Justament el pop, és curiós, eh? perquè un pop i un calamar morfològicament s'hi semblen molt, però un pop ja és un animal que ja està en una intel·ligència en un grau superior, perquè el pop, si fracassa el plan A, troba un plan B. Això és una intel·ligència diferent. És a dir, aquest mateix experiment, li feu un pop, poseu un cranc dintre una ampolla, el pop al primer també s'enfada. Home, si tinc gana, veig el cranc i no me'l puc menjar. Fins que qualsevol pop, abans de 20 minuts, no cal que sigui l'Einstein dels pops, sinó que al final troba la solució, obre l'ampolla, fica un tentacle, se'l menja i si repetim l'experiment ja no s'enfada, ja va directament a omplir el plan B que ja s'ha convertit en el nou plana. Però el pop fa això per instint. Mai farà res que no vagi contra l'instint sexual o de menjar. Això ja és una qüestió d'intel·ligència d'administrar instints. Això ho fa un gos i no ho fa una vaca, per exemple. Un gos li podem ensenyar a no embrutar una catifa persa a una vaca no li podem ensenyar això. És a dir, una vaca mai anirà contra el seu instint. Tinc, té ganes d'aliviar l'intestí, doncs ella va. En canvi, un gos, no. Eh, hi ha gossos que poden morir o rebentar abans de, de fer una cosa que creuen que no s'ha de fer. Això seria ja la intel·ligència de nivell 3. Però la intel·ligència que ens permet adelantar més la incertesa és la cognitiva, això que hem dit de comprendre. Jo crec que primer va ser fins i tot el sentit estètic. El sentit estètic és aquell que ens permet eh, de fer destrals, com van fer eh, l'Homo erectus, perfectament simètriques. Però la simetria no afegeix una utilitat especial a les eines jo crec que el primer que va representar amb un mur com a Altamira o a l'Escó el símbol, el coneixement simbòlic, el veure que hi ha de comú entre coses diferents, és el principi del de procés cognitiu i del mètode científic. El mètode científic va començar d'una manera primitiva quan ets capaç de representar amb un dibuixet quelcom que qualsevol interpreta com un brau, per exemple. Només un homo sapiens, veient el dibuix d'un brau d'Altamira, diu això és un brau. Això sí que no ho fa eh, un altre ésser. Probablement ni tan sols el neardentalensis. El símbol, la capacitat d'abstracció, de buscar què hi ha de comú entre coses diferents. Per exemple, la segona llei de Newton, F igual a m por a, té quatre lletres. I això redueix qualsevol moviment, ja sigui el moviment d'una papallona, la Terra entorn del Sol o el Sol entorn de la galàxia. Quan un científic veu que qualsevol moviment dels infinits possibles es pot reduir a quatre lletres, de Jones i plora de goig intel·lectual i això és el goig científic per anticipar qualsevol cosa. Per acabar, eh, vull posar només un exemple eh, d'una exposició que tenim també a Cosmocaixa d'una progressió increïble que és el de, a veure si la trobo per aquí, la trobaré de seguida, aquí. La pregunta és, per què la vegetació terrestre és verda? Fixeu-vos que la primera cosa que, de la que se n'adona un científic és que no és el mateix comprendre que està acostumat a veure alguna cosa. Si vosaltres sortiu al carrer, intercepteu un ciutadà i li pregunteu per què la vegetació terrestre és massivament verda, el més probable és que la resposta sigui o oh, ho ha estat sempre. Eh, però clar, el geni científic que tots tenim dintre no és preguntar-se per coses improbables. Eh, si ara entra per aquí volant un elefant rosa amb, amb taques blanques, tothom estarem sorpresos, no? La idea és preguntar-se per què la lluna no cau sobre la Terra o per què la vegetació és massivament verda. Bé, la primera resposta seria dir home, les plantes metabolitzen amb la llum del sol, i això es fa amb un catalitzador, que és una substància que anomenem clorofila, que resulta que és verda. Ho entens ara? Clar, si la clorofila és verda i totes les plantes fan la fotosíntesi, doncs ja està explicat perquè les plantes són verdes. Però la ciència sempre té una partícula que evita el cercle viciós i fomenta el cercle virtuós, que és la partícula sí, coma, però. Vale, sí, coma, però. Resulta que dintre de l'aigua eh, hi ha plantes de tots els colors. Hi ha plantes eh, negres, blaves, per descomptat verdes també, però hi ha plantes eh, taronges, roses, vermelles... Clar, perquè si resulta que la planta té un pigment més fort que el, el verd de la clorofila, la veurem rosa o la veurem taronja. Per tant, torno a fer la mateixa pregunta per què les plantes terrestres són massivament verdes? I fixeu-vos que ara ja no puc dir que és per la clorofila. Quina és la resposta? bueno, hi va haver un element molt progressiu que va ser conquerir terra ferma, sortir de l'aigua. Ho van intentar moltes plantes, però no podien resistir l'escalfor o la radiació o del sol o de la radiació ultravioleta i sempre era un fracàs. Fins que una, una heroïna, va superar aquesta idea. I atenció, perquè ara intentaré provocar un cotxe intel·lectual de propina, que hi és. Que aquesta que va sortir, que és la que teniu el dibuix aquí, i que tenim un fòssil tan modest com aquest, segurament si anem passejant pel camp i veiem això, doncs, pocs de nosaltres la recolliria. És una planta que es diu Coxònia, que és la primera que va aconseguir, aconseguir sortir de l'aigua. I atenció, era verda. I com la primera que va sortir era verda, després la, la vegetació terrestre es va diversificar, diversificar en verd. Perquè resulta que si la que va sortir de l'aigua hagués estat rosa, ara tindríem el paisatge més cursi d'aquesta part de la galàxia. O no, perquè hi ha una part de l'espectre que, de llum que afavoreix justament aquesta radiació. O algú podria continuar dient, no, però escolta, aquest progrés no està molt clar perquè m'has enganyat, jo faig submarinisme i he vist que hi ha praderies submarines que són totalment verdes. Per tant, m'has enganyat quan has dit que dintre de l'aigua hi han els mateixos colors per totes les plantes. Atenció, perquè hi va el segon coig intel·lectual d'avui, no? Aquestes praderies verdes són de poseidònies. I atenció, la poseidònia és una planta terrestre que ha tornat al mar, per això fa praderies verdes. I aquí podríem aconseguir seguir parlant de, de les balenes, que també és un mamífer que ha tornat a l'aigua, etc. Bé, per acabar, la manera d'anticipar la incertesa que més ha triomfat fins ara és el coneixement. I això ja és una qüestió de credibilitat. No? Jo crec que durant molts anys, sempre que hem intentat ajudar algú que té gana, l'hem donat menjar. Ara sonarà fort allò que, dic, el que diré, no? I és que fer progressar la gent no és donar allò que no tenen. Com, per exemple, el que no té pa, li donem pa perquè mengi. El que no té peix, li donem peix perquè mengi. El que hem de donar és coneixement abans que menjar. Que sona fort. Però tot el colonialisme, per exemple, ha estat crear dependències als altres eh, pobles. No resolent problemes. És que millor no es tracta ni tan sols de la canya de pescar, perquè a lo millor no es tracta de pescar en aquest lloc. El cas de donar és coneixement perquè es pugui fer la recerca i mirar què és el que a mi em farà independent en el meu lloc. I això només s'aconsegueix amb tres coses amb coneixement, amb coneixement i amb coneixement. Per tant, la conclusió és aquesta. Si volem progressar, l'únic que hem de fer és crear els espais, crear la manera de donar coneixement. Acabaré dient una cosa. Fins ara resulta que sempre que hem suggerit un canvi de comportament, ho hem fet d'una manera, que és dictant regles, que sempre sonen a prohibicions, no? Per exemple, per protegir a la gent contra una infecció, diem, no t'apropis a, a la gent que tenen la infecció, no et... Eh, no mengis aquestes coses, no, tengui, no tinguis aquestes costums, és a dir, són regles de prohibició, més. Eh? Totes comencen per un no facis això. Respecte de l'energia és el que estem fent ara. No gastis eh, l'aigua. Si fas un pipí, no el basis amb 20 litres d'aigua potable. Eh? Posa't un sistema que hi hagi dues maneres, mm, dues quantitats. Però la convicció amb la que es canvia de comportament, perquè has comprès una cosa, no es pot comparar a qualsevol altra. La idea moderna, aquí, a Hospitalet, a Espanya, a qualsevol punt del planeta, és donar coneixement, donar mètode científic, donar eh, els estímuls necessaris per que qualsevol ciutadà pugui comprendre. Molts museus donen els resultats de la ciència i no el mètode que s'ha utilitzat per obtenir aquests resultats. És com dir al ciutadà, benvingut, eh, pots donar una volta, mira els resultats brillants de la ciència, però ho sento per tu perquè has arribat tard. Gent més intel·ligent que tu ja ha fet la ciència i per tant no hi ha espai perquè tu puguis col·laborar. Això no és tractar el ciutadà com un ésser adult. Eh, S'ha de tractar el ciutadà com, primer, donar-li la confiança de que ell pot aprendre i pot opinar sobre qualsevol cosa. Un país dona el sar a la modernitat, un país o qualsevol col·lectiu humà, en el moment exacte en el que se n'adona que ell ha de eh, fer la seva pròpia recerca. Naturalment pots adquirir coneixement dels altres, però mai eh, avortant o bloquejant la pròpia investigació. Un exemple claríssim és l'Amazònia l'Amazònia té un problema de que se l'estan menjant. Al principi van contractar científics estrangers, els instituts del Max Planck, etc. Però bueno, aquests científics tenien una prioritat que era publicar amb les publicacions del Max Planck, no tant resoldre el problema de l'Amazònia. En el moment que va crear, van crear l'Institut Goeldi a Belén o l'IMPA a Manaus, ja es va començar a fer universitats que el que buscaven eren les solucions que havien de tenir in situ. Això vol dir crear coneixement. I per acabar diré, a, un, a una persona li poden treure qualsevol cosa, ens poden atracar, ens poden treure els diners. El que no ens poden treure mai és el coneixement. Gràcies. Gràcies. Supongo que tenéis temas para algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica. Se Solo voy a hacer la pregunta en castellano, si no me importa. Yo entiendo que el conocimiento es, la base del progreso. Y he entendido lo que quiere decir con la independencia, la capacidad de adaptarse y sobrevivir a las circunstancias que puedan venir el problema que yo veo así a simple vista en cuanto a, todo lo que se ha hablado es que el conocimiento es un concepto eh, que para adquirirlo se necesita mucho tiempo, dedicación y condiciones especiales, por decirlo de alguna manera. No es muy habitual poder adquirir el conocimiento en poco tiempo y hacerse con él. En cambio, es más fácil adquirir el dinero. Más fácil adquirir dinero que conocimiento, aunque a veces con el conocimiento se puede adquirir el dinero. Y el dinero da la posibilidad de supuestamente aumentar la independencia del individuo de una manera rápida y efectiva. A mí no me gusta vivir aquí, he hecho dinero, me voy a vivir allí porque tengo unas condiciones más adecuadas. No me gusta este país, me voy al otro. No me gusta este clima, puedo cambiar. O puedo pasar seis meses en este clima, seis meses en aquel. Hemos visto, para mí, en estos últimos tiempos, cómo se ha usado el conocimiento, o entre comillas, no el conocimiento del que usted ha hablado, sino otros tipos de conocimiento, para conseguir unos fines inmediatos a base de conseguir dinero fácil. Es decir, en nuestras sociedades parece que lo que está claro es que es el dinero lo que interesa conseguir, porque es el que provoca inmediatamente un aumento de la independencia con mucha facilidad. Entonces, mucho tendrían que cambiar las cosas para que sustituyéramos la palabra conocimiento como bien primordial por la palabra dinero como bien primordial. Muy bien, entiendo su pregunta, pero ha complicado mucho las cosas, porque <laughs> yo he hablado del progreso desde el punto de vista científico y en ciencia no hay bueno y malo, sino que hay verdadero o falso. Eh, en lo que dice usted, naturalmente, se introduce la ética y los valores. Y entonces, efectivamente, eh, en este concepto de progreso, tendríamos que introducir también no solamente lo verdadero y lo falso, sino lo bueno y lo malo. Y más cosas, lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal. Es decir, son cuatro o cinco lógicas diferentes. Pero yo creo que si integramos todo esto, sigue siendo verdad que eh, yo he puesto un ejemplo, justamente con el dinero, para decir que el dinero en sí mismo no significa necesariamente progreso, porque lo que puede hacer el dinero, sobre todo a partir de un cierto nivel, si tienes mucho, lo que hace es crear dependencias. Crear dependencias y entonces esclaviza. Y buena parte de la economía mundial ha entrado en este... podemos hacer esta crítica. O sea que yo creo que integrándolo todo, eso sería más complejo de profundizar, sigo creyendo que es una buena definición lo de independencia, que pasa por encima de todo. Porque eh, además es un, eh, ¿cómo decirlo? Eh, es un buen criterio para analizar lo que pasa en nuestra vida cotidiana a gran escala. Em, sirve para el debate. Em, cuando hablamos, por ejemplo, de eh, todas todos los nuevos conocimientos, esto yo creo que es lo que más le satisfará como respuesta, todo nuevo conocimiento tiene un buen uso y un mal uso. Pero es muy fácil distinguir el buen uso del mal uso porque el mal uso nos hace trabajar menos, en el sentido de que trabajas con menos ideas. Eh, cuando tú tienes más dinero, eh, en principio puede ser verdad que ganes independencia, pero si resulta que estás manipulando, trabajando con menos ideas, no estás ganando independencia, estás ganando dependencia. Por ejemplo, eh, un CAT, un arquitecto tiene un programa para hacer aeropuertos, ¿no? Uno puede decir, hombre, yo tengo dinero y me compro un CAT y resulta que me han hecho un encargo de hacer un aeropuerto para eh, un millón de pasajeros al mes. Pongo los datos en el CAT y el CAT me vomita 100 aeropuertos posibles. Cojo uno y le digo a mi cliente, aquí lo tienes. Esto es una manera regresiva de utilizar un progreso, porque estás trabajando con menos ideas y menos tiempo. ¿Cómo se utilizaría el CAT progresivamente? ¿Cómo se utilizaría el dinero que cuesta el CAT progresivamente? ¿O el tiempo que inviertes? Bueno, pues por ejemplo se utilizaría en la manera siguiente. Yo utilizo el CAT no para decirle al programa que me dé 100 aeropuertos compatibles con estos datos, sino que le digo, a ver, yo construyo un aeropuerto como yo creo que lo debo diseñar. Y entonces el CAT me permite hacer funcionar el aeropuerto. Y entonces yo, de hacerlo funcionar, sin necesidad de construirlo, encuentro ideas nuevas para reintroducir y volverlo a probar. Pero entonces estoy trabajando con más ideas y no con menos ideas. Yo creo que esto es lo que se puede aplicar al dinero. Cuando tú dices, lo único que me importa el dinero es la economía que nos ha hundido. Es decir, bueno, yo si puedo especular, ¿para qué tengo que crear riqueza? ¿no? Eh, yo me compro un piso y espero que valga el triple y si no hay nadie que lo necesite, me es igual y yo lo, construyo igual. O me baso solo en el turismo. Esto es como el osito koala, porque si se pincha el globo de la construcción, me quedo sin comida. Eh, una buena economía es aquella que usa el conocimiento. Eh, el dinero que se ha acumulado y los pelotazos que se han dado son tremendos. ¿Y de qué sirve? No ha servido para. Ahora nos sirve para remontar. Vamos a ser los últimos en salir. ¿Por qué? Hombre, porque no tenemos ideas, no tenemos innovación para una industria y para una economía que trabaje ideas. Porque lo, importante para montar una empresa y dar trabajo a la gente eh, no es el capital, como se decía hasta hace poco, son las ideas lo que, hace. Y hace. Luego, eh, si tienes una buena idea, el problema de encontrar el capital, encontrar el dinero, no es tan importante. tú me hablabas un poco de si tengo dinero me voy al Caribe, pero bueno, esto es un poco la idea del rentista, ¿no? No es la idea de, una, de un elemento en una sociedad que lo que quiere es vivir en convivencia con los otros. Si eres un rentista y te vas al Caribe, <clears throat> lo que haces es fomentar la envidia y que, te No me refiero a que defienda yo ese modelo, sino simplemente a decir que parece que es más fácil que se desarrolle el modelo que da beneficios que inmediatos que, el modelo cuyos beneficios son a largo plazo. tiene razón, es lo que ocurre. ¿Y qué podría hacerse para evitar que se desarrolle el modelo de beneficios a corto plazo en vez del modelo de beneficios a largo plazo? Conocimiento. Eh, el problema de, las democracias son los cuatro años. Eh, es muy difícil encajar un proyecto de mérito de largo plazo con cuatro años sobre todo si cambia el partido y resulta que nadie le quiere dar la razón al partido anterior, sino más bien cargarse lo que se ha hecho el anterior, ¿no? Bueno, esto ya forma parte de una nueva honestidad que yo creo que debemos de exigir a, los políticos. Ayer justamente vino el presidente Montilla Cosmocasa, nos sorprendió porque vino a hacer la declaración de que él quería, eh, yo sumo que está harto ya de dar malas noticias y quería dar alguna buena, ¿no? Y la buena que dio ayer en Cosmocasa, dentro de una atmósfera científica, fue precisamente decir, voy a apostar por eh, la inversión a largo plazo. Esto es lo que dijo ayer Montilla. A ver si lo hace, pero la idea es, quiero invertir en jóvenes. otro problema de crisis es que los jóvenes eh, no tienen, esto también está relacionado con su pregunta, no tienen la generosidad de decir, yo quiero estudiar ciencia o tecnología para buscar innovaciones. Si no quiero entrar enseguida al mercado del trabajo, a ver si me voy a quedar yo sin trabajo por no entrar rápidamente. ¿no? Esto es eh, una ola mundial. Eh, lo mismo está pasando en Japón, en Estados Unidos, en todas partes. ¿no? y, por eso la idea del presidente Montilla yo creo que es muy buena. Es decir, hacer un, apostar por la juventud para ilusionarles. En mi época, cuando yo empecé en la universidad, era al revés. El péndulo estaba en el otro lado, ¿no? Em, despreciábamos a la gente que hablaba de dinero y que quería ser millonario como objetivo, y la moda en aquel momento era, eh, eh, yo qué sé, profundizar en la ciencia, en la matemática, etc. Bueno, ni todos pueden ser físicos, ni todos pueden ser intermediarios comerciales, ¿no? La idea, pero lo que es grave, es cuando la parte que ha de inventar Mm, desaparece. Y yo creo que eso es lo que hay que conseguir en todas partes, en cualquier colectivo humano, en Barcelona, en Hospitalet, en cualquier lado. ¿no? Buena pregunta. <laughs> Bueno, jo te en català. Jo, bueno, has definit el progrés com a el fet d'adquirir independència, no? I, bueno, jo diria que o si considerem els éssers humans com un individu, cada cop són més dependents. És a dir, per exemple, l'exemple del koala, el koala està lligat a l'arbre. No? I si l'arbre cau, el koala pues, doncs, es mor. Nosaltres jo més o menys veig el mateix amb l'electricitat. No? Jo estic a casa, marxa l'electricitat, no tinc foc, el menjar se m'espatlla, no, no, no tinc la manera d'adquirir el menjar. És a dir, sí que és veritat que cada cop tenim més coneixement, cada cop podríem dir que som més independents, però al mateix temps, com a individu, té més dependència a la societat? És a dir, s'està bueno, progressant o...? No, però jo penso que aquest esquema conceptual que hem donat avui serveix per estudiar aquest problema. Eh, jo transformaria una mica la teva pregunta en quelcom que és més important encara que el que estàs dient, però que està en la mateixa línia. Teniu un conflicte, i és que com in, som individus i som elements d'una societat. No, no tenim només una identitat individual, sinó també tenim una identitat col·lectiva. I el problema és harmonitzar la identitat col·lectiva amb la identitat individual. Tu tens moltes identitats col·lectives sobre la teva individual. La família és una identitat col·lectiva. Si ets del Barça, ho ets? Sí, sí. Tens una altra identitat col·lectiva. Eh, si ets català, tens una altra. Si, ets, eh, si, te, si, vas, eh, si tens una creença religiosa, tens una altra. I aquí hi ha un conflicte eh, permanent amb tota la història de la humanitat. I és que quan més eh, tu necessites una identitat col·lectiva i una identitat individual. Eh, el que és patològic és quan en una societat se t'imposa una col·lectiva per sobre de la teva individualitat. Perquè en un extrem la col·lectiva és uniformitat total, com les formigues. Totes les formigues són iguals. Bueno, aquesta és la idea eh, del totalitarisme. Tots són iguals, amb l'uniforme. L'uniforme és això. O o l'himne, no? Tot, o la bandera, és a dir, fer una cohesió social massa forta. El que és interessant és que la societat sigui prou llibre perquè la individual i la col·lectiva s'equilibren mútuament. Som animals socials, necessitem una societat per viure, necessitem la família, necessitem el Barça, necessitem la nació, necessitem alguns, eh, necessiten alguns la, una religió o unes creences. Però el moment patològic és quan t'imposen alguna cosa, que generalment és perquè s'apropa algú per darrere i et diuen aquestes coses, no? D'això no et preocupis perquè hi ha gent més intel·ligent que tu que ha pensat abans que tu. Això l'has de refusar sempre, no? Ara, l'altra dependència és la dependència, aquesta és la dependència dels valors. La dependència de que si vius en una ciutat, tu tens dependències ciutadanes eh, si veus en el camp tens unes dependències diferents. Però com a mínim, en una societat lliure, tu pots eh, canviar la incertesa del teu entorn. Hi han dues maneres. Una és amb tecnologia, amb arquitectura, amb la família que et rodeja, i l'altra és la mobilitat, és importantíssim. Si no m'agrada aquest lloc, o canvio el lloc, o em vaig a un altre lloc que m'agradi. Per exemple, les persones de la tercera edat tenen un entorn molt més agradable en un poble. Perquè un poble surten de casa i es troben els amics de tota la vida. Se'n van al cafè i, poden, i tenen amics i poden conversar. Eh, en unes ciutats com les nostres grans, la solitud és la, la regla i moltes persones es moren i fins, fins una setmana després ni se n'enteren els veïns que s'han mort. Això què és? Bueno, això és una, realment és una dependència que tu has triat perquè tu tries la incertesa del teu entorn. Per tant, tu tens una llibertat i és triar la incertesa del teu entorn. Si vols ser, viure a Mèxico DF amb 20 milions de persones, a Sa Paulo amb 17 milions de persones, a Barcelona amb 3, a Hospitalet amb 260.000 o amb una aldea amb 4 persones. Això respecte del número de persones, però hi ha altres variables, no? Eh, ja sé que no és tan fàcil, però bueno, al llarg d'una vida tens molts moments de triar. Jo no vull donar consells perquè no sóc un... Eh, en fi, no em considero competent <laughs> en aquest, en aquest aspecte. Però jo crec que el que he dit avui et dona una pista. És a dir, si jo canvio i vaig aquí, la meva independència augmenta o es redueix. I si augmenta, això guanya, va a favor de la meva supervivència o no. El fet només de casar-se amb una altra persona redueix la, eh, la llibertat, la independència individual, però augmenta la independència de la parella. És a dir, ara no tenim temps d'explicar això, però eh, si tu vius amb una parella, pots ser els dos junts més independents de lo que éreu per separats. Home, podeu pagar un pis entre els dos, per exemple, eh, podeu viatjar junts, però clar, eh, sou una mica menys independents, és a dir, entre els dos hi ha una dependència. No? La simbiosi és això, la simbiosi biològica. És a dir, que en cada moment, jo penso que el que he donat és una pista perquè cada un analitzi si va, si va en aquesta direcció, va guanyar independència o no. I afegiré ja una altra cosa. Hi ha una diferència molt gran entre comprendre i creure que s'està comprenent. No? En canvi, no hi ha cap diferència entre gaudir i creient que s'està gaudint. Per tant, si tens un problema de no, de no sé si, si tirar per la dreta o per l'esquerra, mira i no saps, no tens clar que un és més independent que l'altre, tria el més divertit. Jo penso que... Eh, ara he donat un consell, però crec que és bo, no? <clears throat> Hola, yo te quería hacer una pregunta sobre los tipos de conocimiento, porque hablas todo el rato del conocimiento. ¿Es lo mismo un conocimiento inductivo que deductivo? O, sea, por ejemplo, eh, ¿es lo mismo que yo adquiera un conocimiento como un acto de fe porque alguien me lo dice, yo me lo tengo que creer? Me o sea, ¿es lo mismo que yo eh, ese conocimiento sea consecuencia del aplicar el método científico? En un caso no va a ser, no va a generar intolerancia, yo no voy a ser capaz de salirme de este círculo vicioso. En cambio, en el, en el, en el en el científico voy a ser capaz de revisar eh, permanentemente los datos y reelaborar las cosas. Y para acabar, solo te quería decir, ¿y esto cómo lo relacionarías con la escuela, en la, educación? ¿Qué tipo de, conocimiento se está fomentando? Necesito otra hora. Necesito dar otra conferencia. Pero bueno, intentaré contestarte. Yo creo, esa es una opinión mía, de que conocimientos hay de tres clases en realidad Conocimiento científico, que es el que se basa en la objetividad, inteligibilidad y dialéctico, es conocimiento lo más universal posible, lo más comprensible posible y lo más contrastable con la realidad. Está el conocimiento artístico, que solo tiene un principio, y es que entre dos mentes humanas se puede transmitir una complejidad ininteligible. Por ejemplo, si yo tengo una pasión amorosa por otra persona, Científicamente no le puedo transmitir mi pasión. No existe la fórmula biofísico-matemática para que la otra diga, caramba, ¿cuánto me quieres? No, hay manera. En cambio, puedo hacer un gesto, puedo dar una voltereta, puedo regalar una flor y a lo mejor me dicen, no hace falta que me digas nada, lo he comprendido todo. Esto ha venido por el método, por la vía artística, no ha venido por el, por el método científico. Y luego está el conocimiento revelado, que no es solo el religioso, sino que es el místico, y que es el conocimiento y la intuición, que es aquello de me llega la verdad y yo la acepto tal como viene. Cualquier conocimiento es una mezcla de estas tres. No se puede hacer ciencia sin intuición. Eh, el método científico sirve para tratar una idea, pero no sirve para capturar ideas. Por lo tanto, eh, un buen científico es un observador y hace caso de sus intuiciones. La grandeza de la ciencia es que puede comprender sin necesidad de intuir. Y la grandeza del arte es que puede intuir sin necesidad de comprender. Es decir, aquí se pueden eh, apoyar uno en el otro. Eh, eh, la inducción y la deducción para mí son inventos de los filósofos de la ciencia que, bueno, tienen ciertas aplicaciones, pero dentro de cosas muy estrechas, ¿no? son métodos, la deducción más bien de la matemática en la cual tú puedes deducir un colonario de un teorema, pero que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Y la inducción consiste en extrapolar unas verdades que tú ves en un cierto término. Pero eso ya es un método mucho más particular. La escuela. Bueno, aquí sí que aprovecharé para hacer una crítica potente, yo creo. Eh, adquirir nuevo conocimiento eh, significa tres cosas. Uno, eh, estímulos. Un buen pedagogo es un buen proveedor de estímulos. Eh, es igual lo que sepa. Bueno, todos saben lo mismo más o menos, pero lo importante, si uno dice, eh, yo estoy genéticamente impedido para las matemáticas, que es una burrada decir esto, no hay ningún gen que impida las matemáticas, generalmente lo que ocurre es que ha tenido un matemático con una voz fea, chillona, desagradable o que no ha sabido proveer esos estímulos. Los estímulos es aquello que nos hacen pasar de un estado en que no estamos interesados en nada, lo más frecuente, a un estado en el que eh, estamos eh, obsesionadamente interesados en algo. Y, por ejemplo, el estímulo del hambre es lo que ha permitido a los animales sobrevivir comiendo. Todos los animales que no tenían hambre hace mucho tiempo que se han muerto de hambre por falta de hambre. Y lo mismo se puede decir del sexo. Eh, uno está en una guarida calentito y dice, bueno, ahora tengo que salir a buscar un cónyuge y hacerle un proyecto de... Que, pereza, ¿no? y, si al salir resulta que se me comen a mí, ya lo haré mañana. En cambio, el símbolo sexual es una demencia temporal que asegura el primer hijo, sobre todo en la especie humana, ¿no? Porque una mujer está preparada dos, tres o cuatro días al mes la única manera de asegurar el primer hijo es dos años de obsesión, ¿no? Por lo tanto, e-, incluso la pasión amorosa. Prohibido suicidarse por amor porque te esperas dos años y ya pasa, por lo menos la parte dura, ¿no? Los estímulos buenos se basan en la realidad de este mundo. Y en la escuela hay poca realidad. Todo en la escuela es ficción. Los libros son ficción, los profesores son ficción, los internet es ficción, eh, eh, los vídeos son ficción. Total, en la escuela han de salir como mínimo un día a la semana. note la única representación que hay de la realidad en el aula es un hámster en un rincón, un acuario, en fin, eso es un recuerdo, una reliquia. Pero hay que recoger, hay que salir a recoger estímulos. Por lo los museos no se visitan una vez al año y decir ya lo he visto. Nadie dice, no voy a la playa porque ya la he visto, porque tú no vas a la playa a verla, vas a visitarla, vas a la playa a usarla. Esto es lo que hay que hacer, salir un día a la semana a ver lo que sea, a ver una fábrica, a ver un trozo de campo, a ver lo que sea. Segundo es la conversación. Crítica a la escuela. Eh, la palabra silencio se inventó en una escuela. Eh, yo haría una asignatura de conversación. De manera que un niño eh, se prepara una exposición de 10 minutos y con sus colegas... aquí es igual que sea verdad o mentira. Lo que interesa es saber hacer un discurso, saber hablar, saber escribir, saber contestar y sobre todo que la conversación esté prestigiada. Porque la mayor parte de los profesores cuando le haces una pregunta te escupen lo primero que tienen a mano para que no te rías y digas que no lo sabes. Es, es el síndrome de bicicleta. Si me callo, me caigo, ¿no? No, tranquilo, para, piensa, contesta. Esto hay que aprenderlo en la escuela también. Y por último está la comprensión. La comprensión en la escuela también está deformada, porque cuando evaluamos si una persona ha comprendido o no ha comprendido, lo que suele hacer el maestro es ponerle una pistola en la cabeza y decir, o confiesas que he comprendido o te pega un tiro aquí mismo. Entonces, claro, el, el alumno hace lo que sea para decir, no, no, tranquilo, lo he comprendido y te repite lo que tú le has dicho, ¿no? Pero es la misma diferencia que hay entre comer tú una cucharadita de caviar o que alguien te explique lo bien que se le ha pasado él comiéndose él la cucharadita de caviar. En fin, es algo, eh, lo, que lo que tiene que transmitir un profesor es el gozo por comprender. Y esto no lo hacemos. Hace poco en el Senado me invitaron a decir justamente estas cosas, quedaron un poco escandalizados. Pero bueno, yo creo que es lo que habría que hacer. Claro, a la hora de la verdad Dicen, no, hay tiempo para hacer todo esto. Entonces, ¿para qué hay tiempo? Es que antes de los 10 años yo solo enseñaría idiomas, no uno o dos, sino cuatro, cinco, seis, si no pasa nada. Eh, eh, y además, cuando tú aprendes un idioma a esta edad, lo aprendes sin darte cuenta, incluso en medio de una aparente confusión, pero eh, cuando aprendes un idioma, aprendes también una cultura. Tú no puedes aprender alemán sin eh, hacer referencia a Goethe, no puedes aprender inglés sin hacer referencia a Shakespeare, no puedes eh, aprender español sin Cervantes, no puedes aprender catalán sin los poetas catalanes, en fin. Eh, es una sugerencia, ¿no? Tú me has preguntado qué harías en la escuela. Bueno, yo la cambiaría mucho, ¿no? hace tres años mi madre me enseñó los castigos que me habían puesto en la escuela y me quedé de piedra porque todos eran por intentar hablar. Aquí, aquí hay, Aquí hay algo que no funciona, ¿no? <laughs> Sí. Sí, yo, <clears throat> bueno, quisiera, primero, en primer lugar quisiera manifestar que cuando un poco todo el hilo argumental eh, que has expuesto se fundamentaba en la idea de progreso, la verdad es que he sentido, bueno, he sentido un, ataque alérgico, en el sentido de que por deformación eh, provengo del campo humanístico y, una de las cosas dentro del pensamiento crítico era una crítica demoledora al, concepto, a la noción de progreso como, algo que, corresponde básicamente a lo que es nuestra cultura occidental y que esa idea en otros ámbitos es diferente, pero tengo que reconocer que bueno que la lectura que se daba no había que tener tanto miedo tampoco a las formas, ¿no? La lectura que se daba en términos de esa independencia del entorno, pues bueno, ya era algo que se podía pactar. Pero tengo que reconocer que de entrada he tenido que rascarme un poco, pero no obstante creo que he salido bastante exitoso del tema. Y luego ya para hacer un poquito de, opción crítica al planteamiento general tal y como lo, presentabas, eh, a ver, la idea de la independencia del entorno la entiendo correcta, pero veo que hay algo que se obvía quizá en el planteamiento y es que lo que puede ser bueno en cuanto a independencia del entorno para el ámbito individual quizá para lo colectivo o incluso más allá de lo colectivo, en este caso ya para plantearlo desde una perspectiva evolutiva, eh, lo que yo llamaría razón de especie, puede que puede que no que no cuadre, es decir, que a lo mejor lo que puede ser para grupos, para grupos de personas, para individuos, una mayor independencia del entorno, del entorno natural si se quiere. El entorno, el entorno social ya sería otra cosa, porque sería ya más interdependiente, ¿no? Como el ejemplo, por ejemplo, del dinero y todas las relaciones eh, vehiculares del dinero, pero desde una perspectiva biológica, Entiendo que, o lo que podría ser, y a lo mejor la especie humana, vamos a ser los primeros que demos un ejemplo del tema y pasemos a la historia por hacerlo, lo que podría haber sido a un nivel individual un aumento de los grados de libertad y una independencia del entorno individual o a nivel colectivo de pequeños colectivos. Como especie quizá vamos a fracasar, ¿no? Porque la verdad es que nuestra independencia del entorno, nuestra indiscutible eh, capacidad para hacerlo, está llegando hasta un punto en que está haciendo una inflexión, ¿no? y nos vamos a cargar casi un torno de manera que, la independencia se va a convertir en inviable, ¿no? un poquito era, sobre todo esta bipolaridad entre el ámbito individual y el ámbito de especie, por decirlo de manera. Es una crítica con calado intelectual y que se parece mucho a la pregunta que han hecho aquí, ¿no? Eh, fíjate que lo primero que hace un científico es definir eh, cuál es la entidad supuestamente eh, referida, la que ha de progresar o no. Tú has de decir si eres tú, si es eh, un barrio, si es una familia, etc. Lo cual automáticamente te define el resto del mundo, que es el entorno. En el que, por cierto, tienes razón, mis semejantes viven en mi entorno. Es decir, el prójimo vive en el entorno. Y aquí es el momento en que aparece, como he dicho antes, los valores y la ética. Pero claro, yo le estaba hablando del progreso como verdadero y falso, entonces, me permite saber si yo progreso o yo no progreso. Otra cosa es que yo al final tenga que pactar, porque la ética siempre es un pacto. Decir, bueno, mi progreso sería este, el tuyo sería este. Pero entonces, cuando entra la moral, entran los valores morales, en una sociedad democrática es cuando tú, por conversación, puedes pactar. La ética siempre es un pacto. Si tú dices, bueno, un ser humano, ¿cuándo decimos que es un ser humano? Eh, es el problema de, por ejemplo, los embriones, ¿no? Eh, bueno, cuando tiene seis meses, todo el mundo está de acuerdo que es un ser humano. Cuando tiene tres días, pues eh, no es un ser humano, es una sola célula. Por lo tanto, si consideramos que un encefalograma plano está muerto, si todavía no hay mi cerebro, imagínate. Entonces, podemos ir acercando posiciones. Pero claro, la diferencia entre la ética y la realidad es que la realidad es una frontera que no sabemos dónde está. Y la ética la defines tú dónde está la frontera. Entonces, es cuando tú te vas al Parlamento y haces unas leyes. Pero esto yo creo que mi definición ayuda a hacer eso, porque cada uno puede aplicarse la definición y decirle cuál es su margen de progreso. Y a momento que tú tienes que pactar que tu progreso llega a este límite, porque a partir de este límite estás afectando el progreso de los demás. Por eso es tan importante aplicar el método científico a la democracia. Y por esto la democracia tiene que madurar mucho, ¿no? Porque la verdad es que no estamos utilizando la conversación para discutir problemas como el que planteas tú. Em, cuando llegan unas elecciones, eh, hacemos todo menos discutir ideas. Se pasa todo a, no sé, trufar una calle con los retratos de los... Eh, de los candidatos con la mejor sonrisa, pero esto es lo que hacían ya los soviets en la época totalitarista o es lo que hacen las monarquías, y que no puedes ir ni al lavabo sin encontrarte el retrato del rey. Eso no es una manera de buscar la opinión de los ciudadanos. yo creo que en el método científico hay la orientación de cómo puede madurar la democracia, que es discutir las ideas continuamente. Pero para esto hay que tener lugares de encuentro este puede ser un lugar de encuentro en hospitales, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer lugares de encuentro creíbles. La universidad no es un lugar creíble porque hay un, hay un exceso de científicos. Entonces, claro, se inhibe el ciudadano. Una ONG tampoco es creíble porque los científicos pueden sentirse... Eh, pero cuando tú piensas, por ejemplo, la plaza de la señoría en Florencia, era un lugar creíble las cafeterías de la Viena de los años 20, que tú podías pegar una patada y te encontrabas a Wittgenstein hablando con Schrödinger o con Freud, bueno eso me lo invento, no sé si es verdad o no, pero todo parece ser que sí, que hablaban entre ellos, es cuando mm, ocurrían estas cosas. Eh, yo creo que tu preocupación es mm, importante, pero es equivalente a hacer madurar el sistema democrático. ¿no? Y esto se consigue creando espacios donde la gente pueda eh, intervenir y discutir con libertad, pero habrá una gran desventaja para aquellos individuos que no tengan conocimiento. Hay que pensar que ahora, con las nuevas tecnologías, ya se ha superado la diferencia entre pobres y ricos, eh, entre gente con poder y gente sin poder. Ahora entramos en incluidos o excluidos, que es gravísimo, ¿no? el que accede al conocimiento y el que no accede al conocimiento. Es el problema de África ahora, por ejemplo. ¿no? En fin, por esto insisto en que el conocimiento es lo importante y la pista de que progresar es ganar independencia es la buena, pero donde independencia puedes aplicarla tanto a ti como al prójimo, como a los colectivos. ¿no? la cohesión social por encima de cierto nivel es siempre traumática, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues espero que no peguéis un ojo en toda la noche. ¿eh? <laughs>